наставил панів турецкий пистоль. Пан умолял пощады. Когда обыскивали обе кареты, пана Калиновского и пана Думковского, их угнали в лес. Один из казаков затрубил в рожок. Меня обняло страхом перед страшным зрелищем. Обеих панов уже раздели наголо и поставили на колени на камень. На зов рожка, как вихрь, примчался всадник. Он раптом осадил коня, спешился, я замер. Это был тот самый, который стоял нам впереди. «Ждем». Он молча подошел к панам. Его поступки такие страшные и четкие, его взгляд — это кончик меча, и как только он ими устремился на пленников, они не смогли удержать разительного взгляда, упали ничком на землю, и я услышал его голос. «Паны, показать морды ваши!» Его голос пролунал, как взрыв пороха, покатил над лесом и ударился об стены Мутроны. Отдал назад. И мне послышались обратно в сто крат сильнее паны показать морды ваши. Паны не шевелились. Тогда два казака крепко ухватили шляхтичей за волос, подняли им головы и кинжалами уперли подбородки. Оба пана не открыли глаз и только блеяли языками. Непонятно что, Неизвестный казак, но, как видать, по его жупану и красоте, отаман, произнес «Пан Думковский, знакомый, и все дела его. Скарать. А щенок кто будет?» Никто не ответил. Знать не знали. «Кучер где?» Подвели кучера. «Кого везешь?» Демьян упал на колени, просил «змиловаться». Панич Калиновский едет на свидание к пане Думковской – Ядвиге-младший, и умолк. Про паныча Калиновскую тоже слышали, покарать обычно. Пленники не просили пощады, держали себя чинно и благородно, подбородками наткнулись на кинжалы. Заранее умерли, не дождавшись кары. Совсем стемнело, я ждал своего. А там он увидел, что с панами больше делать нечего, промолвил «челядь на глаза». Нас притягли, хотя меня и не били, и моего супутника. Однако ногами я не мог идти, у меня дрожало все. Нам приказали смотреть на батька прямо, душей не кривить. Я смотрел, но перед собой ничего не видел. И когда меня чья-то сильная рука ударила по плечу, а другая сжала правую мою, я услышал «Здоровні, чіпари, та схаменися, боягузи чортів!» Я ожил. Карай мене, владика, вже ли я грешен перед тобою, то був Максим Залізняк. Він привітався со мною, как з братом, довго поучав мене, о чем говорил со мною ведомо Богу да нам двоим, за что трижди заприсягнувся. Аминь. Сия тайна грешника великого раба Божьего Нечипора, звіданая мною при исповеди святой, Отець Тихон, господі Боже, прости, что я тайної сповіді святой людям доношу. Олег довго сидів непорушно. За вікном плила в темінь чоколівка, десь двічі скрикнув маневровий паровоз, певно, привіз колоддя на лісопилку. Є для студентів підробіток. Олег і сам не раз ходив на їх розвантаження. А бачив узвіз вершника на коні який, як барвінок, зовсім молод, вуса вуста не перекривають, чолом високно, не рум'яна, як бронза на стальниках блищить. І чув його голос та схаменися, не чи перебоягузи чортів. Неначе стояв сам на узвозі, тільки не знав, чи має карати, чи покарають його. Коли ще в школі писав вірші і чимало рядків літопису відчував як поезію, писану може, не вельми грамотним чоловіком, але з душею, у якій лунають великодні дзвони. Тільки кому належать усі ці високі слова? Не Чипор, відцю тихону, літописцю, які з кінці не сходилися в оповіді. Спочатку шляхтичі падали зі страху, а далі трималися мужньо, ще й отако скінчили життя. І чому оцю тихону, літописцю? які з кінці не сходилися в шляхтичів, побутувала інша версія когось за них покарано, може, й несправедливо. Либонь, знаки пунктуації розставляв уже хтось пізніше, мабуть, Василь Гордійович. Літописи розділових знаків не мали, і написання слів то злитне, то роздільне з великої та малої літери. І враз несподівана думка стрілою пройняла мозок. Чому Василь Гордійович не прислав знайдені сторінки? клапті, а переписав їх. Навіщо? Ще й попсував при переписуванні, зросіщив. Це, вочевидь, в кінці поспішав і писав так, як «Як де?» знову литка, пронизлива думка. Він же запевняв, що більше нічого немає, і ось. Олег розстібнув ковнір теніски, вона тисла, неначе удавка. Літопис існує, він є. Тоді чому Василь Гордійович приховує його, чому обманює мене? Чогось боїться? Чого? Він то бігав по кімнаті, то сідав на ліжко, то знов підхоплювався. Вперше в житті тримав у руках кінчик таємниці, таємниці великої, важливої для нього, молодого дисертанта, для науки, а може, й для всього українського народу. Ця думка аж зморозила його, піднесла і кинула в діл, в урвище. А якщо чорний не віддасть? Чи, може, й справді літопису вже немає? В те, що літопису немає, повірити було неможливо. Я умовлю, умовлю його, переконаю, думав Гарячково. Він зрозуміє. Це науковий скарб, не тільки його. І нащо він йому? Василю Гордійовичу заплатять гроші. Він не знав скільки, але був впевнений, що гроші великі. Ціни йому немає. Огромті її думки розколював голову. Їхати, їхати негайно. Ще два екзамени на географічному та економічному факультетах. Відпрошуся, скажу ні, сказати поки що не можна нікому. Я сам. І тоді горобцями налетіли інші думки, весело пурхали, цвірінькали, вихрили, скльовували зерна.